Не. Наги. Эй, шмажули. Э, Чоп. pacientas. Ne, ne, prastas sumanimas, prastas. šerti meškų. tik pasiimk, ko tau reikia. Tik tiek, kiek reikia. Dar nepilnatis. Tu pažadinai mane savaitę per anksti. O ne. Tik nesakyk, kad esi toks kvailas, kad voktum mano maisto atsargas. Ardžiai, turėsiu tave nugalabyti. Maldauju, pasigailėk, aš valkšelis besistengintis aprūpinti šeimą, tu neturi šeimos. Na, šeima iš vieno nario, pala, pala, pala. Žiūrėk, viskas dar tavo loje, taigi faktiškai nepavokta. Oh, no. Oh yeah. Ne, sustok. That was close. Nedaug trūko. Vincentai, nereikia. Aš viską tau gražinsiu. Taip. Jeigu mane suėsi, To turėsi imtis pats, bet aš viską tau atnešiu. Mano raudona karutė dar raudonesnė. Mėlyna šaldiklį. Mėlyna šaldiklį? Įtraukiu į sąrašą. Ar būtinai mėlyna? Būtinai. Ir noriu bulvyčių. Dievinu tuos traškučius. Jau niekada negana. Tikra tiesa. Skausminga tiesa. Žinai, atnešiu tau didžiulį super ekstra šeimininį paką. O tokių būna. Esu tikras, kad taip. Gerai, Arčiai. Einu miegoti. Kai patikės pilnaties, aš pabūsiu. Ir tikiuosi, kad visos mano atsargos ir daiktai bus čia. Bet pilnatis jau po savaitės. Vienam šio užduotis neįveikiama. Savaitės per akis. Pasikviesiu pagalbininku. Pilnatis, mano daiktai ir ne nesvajok pabėgti. Aš vis tiek tave sumedžiosiu ir nužudysiu. Kill you. Gerai, bičiuli, gerai. Ilsėkis ramiai. Jau ėmiausi darbo. O po savaitės mes abu iš to skaniai pasijuoksim, ar ne? <laughs> anapus tvoros. How great I am. Gotta tell myself, yeah, I'm a man. Looks grim right now. But pretty soon we'll be laughing about it. Anglišką tekstą skaito Briusas Vilisas, Garis Šendlingas, Styvas Kerelas, Vandas Aiks, Viljamas Šatneris ir kiti. Gergudėliau, kaip šalta. Na ir šaltumėlis pataikė vienintelį oh. vietelę, kur neturiu šarvų. Wow. Oho. Pavasaris. Vadinasi, iki žiemos liko vos 294 dienos. Visi kelkite, žiemos miegas baigėsi. Labas rytas. Labas rytas, Jemi. Nori sisiuko? Tik nesisiok į ežerą, iš kurio gerime. Nagi visi, kelkimės, jau pavasaris. Tai reiškia laikas prie darbo. Jau, ne, ne, palauk. Na, greičiau kelkitės, kitaip aš ateinu. Paklausykit, visą žiemą laikiau užspaudus ir tuo šitą išleisiu. Ačiū, Stela. Oh, ką jau ką, visus išvaikyti tikrai galiu, Vernai. Labas rytas, visiems puikus rytas. Jergutėliau. Ne, kaip atrodai, mieloji, po akimis maišeliai. Batis ir diglys pabusdavo kas 3-4 savaitės, o spiglys nuolatos partys ir badėsi. Taip, jis tikras spiglys. Taip, jos spiglė aštriausia. Žinai, gal dieną jos prižiūrėsiu aš. Olu, būtų nustabu. Gerai, vaikai, girdėjot, ką sakė mama. O dabar paklausykit manęs. Tvarkos. Oh, o, vargė. To ir bijojau. Kur maistas? Ar liko maisto? Aš baisiai alkanas, ar dar liko maisto? Per žiemą mes viską suėdėm, Hemi, todėl turėsime ieškoti naujų atsargų. Gerai, miške paslėpiu riešutų. Žinau, kur jie. Tuoj grįšiu iki. Ha, ha, ha. Tėti, tai tik sniegas. Bet galėjo būti plėšrų žvėris? Nemanai, kad apsimesti negyvų. Apgalėtina taktika. Jei tai yra, kiek galiu tau kartuoti apsimesti negyvo posumų, tokia mūsų dalia. Šitaip mes išgyvenam. Vaikai, čia vadas aš, gerai? Nusiraminkit. Šiemet turime tau rasti tinkamą kandidatą. Gerą vyruką. Gerą vyruką, gerą vyruką. O ne, prasideda. Kodėl visi mano, kad man reikia vyro? Atrodo, kaip išpešiotas lizdas, dvokiukai pelgė. Taigi, kai rasite padorų vyruką, kuris myli vaikus ir neturi uoslės, paskambinkit man. Hei, ar girdit mane? Žiūrėkit maistas. Manau, žinote, ką tai reiškia. Bernai? Minutėlė, Hemi. Tai reiškia, kad jeigu ne šios devynios uogytės būtume badavę. Atsiprašau, gal per stipriai pasakyta. Galvoje turėjau bado sukeltų stiprius skausmus. Bernai. Dar nebaigiau chemi. Labas rytas, Lū, Benė. Ačiū. Sveiki, vaikai. Štai ką norėjau pasakyti. Bernai. Aš dar nebaigiau chemi. Jeigu tau vėl reikia pasisioti, bėg. Tik noriu pasakyti, kad sukaupėm per mažai atsargų žiemai, taigi šiemet turėsime prinešti pilną rastą. Taip, iki pat viršaus. Todėl, kad esame kas? Maisto sargų kopėjai. Ir ko mes ieškome? Maisto. Maisto. Taip, super, Bernai. Tikrai liuks. Gerai, Hemi, sakyk. Ką? Ką norėjai pasakyti? A, pala. Oh. Ką norėjau pasakyti? Oh, a, oh, ką, kągi, pala, pala. Mm. Visai ant liežuvio gal. A, prisiminiau. Tenai mačiau keistą baisoką padarą. Eime paskui mane. Gerai. Susirinkimas baigiamas dėl keisto baisoko padaro. Hmm. Ak, tie maisto atsargų kaupėjai. Jemi, koks tas keistas oh. padaras? Ak, šitas keistas padaras. Oh. Uh? Ten irgi nėra galo. Jergutėliau, Lū. Jergutėliau, tiksliai pasakyta, mieloji. Dar niekada gyvenime nemačiau nieko panašaus. Kas tai? Heather, no! Jetera, ne! Man baisu. Man irgi mama. Viskas gerai. Tai tik... Kas tai? Na, uh, žinai, tai... Uh, Vernai, kas čia? Uh, Vernai. Na, akivaizdu, kad čia kažkoks krūmas. Man būtų daug ramiau, jeigu žinočiau, kaip jis tai vadinasi. Pavadėsiu jį Steve'u. Steve'u? O ką, gražus vardas. Skamba gražiai. Kaip oh, Steve'o, bijau mažiau. Didysis ir galingas Steve'ai, ko tu nori? Nemanau, kad jis moka kalbėti. Girdėjau, ką pasakė jaunuolį. Tu štai jau ateik čionai. Gerai. Gerai atgal. Bet Steve'as pyksta. Man rodos, tas balsas atskleido iš kitos Steve'o pusės, iš kitos krūmo pusės. O varge, yra vienas būdas įsiaiškinti, kas tai ir kas čia dedasi. Einu apsižvalgyti. Ai, ai, ai. Styvas pradėjo verną. Žinai, Styvai, pats prisiprašai. Stela, nereikia. Niekas manęs nepradijo, aš tik suklupau. Einu tenai, lygiai čia. this place? Gotcha. Oh, hey there, little... Лава Бичули. Fella? Labotis. Uh, <laughs> oh. Ah. Ah. Hi. Lavas. Ah. Oh. Подите. Negaliu kalbėti, aš vairuoju. Ar ten vernas? Vernai. Jurgutėliau. Ar tu žinai, kas sveikas? Kas ten? atsistoti. Kažkokie keisti rausvi primatai. Jie turbūt atkeliavo, kol mes mėgojom žiemos miegu. Kažkokia baisybė. Jiems ant kojų ratukai. Jie nešiojasi lasdas ir trenkia man taip, tarsi tai būtų koks baisus žaidimas. Tau dirėjo mirti. Turėjai griūti ant žemės ir apsimesti negyvo. Ir čia dar neblogiausia, nebeliko pusės miško. Nebėra žalų, nebėra uolų, krūmų, uogų. Ir gutėlių. Kur mes rasime maisto? Nežinau, bet štai ką tikrai žinau. Mums nieko nenutiks, kol laikysimės šioje Styvo pusėje. Tai vadinama tvora. Ir jos nereikia bijoti, bičiulį, varliagyvi. Tai vartai gerą uh, gyvenimą. Aš roplys, bet šitaip daug kas klysta. Uh, o kas tu toks? Oh. Koks aš netašytas. Nu, aš artis. Tik nepagalvokit, kad smalsauju, bet netyčia nugirdau jūsų pokalbį. Manau, galėčiau kiek nušviesti šį dvoros reikaliuką. Ten, kur kažkada pridėjo laukinė gamta, dabar stūkso žmogaus sukurtas, išpuoselėtas, kondicionuotas rojus įskyrus. Štai šį mažulį taškelį. Jūs esate čia. Ne, tai gerai. Juk jūs mėgate žiemos mėgolį, sukaupęs maistą ir saugot per žiemą. Aha, prikrauna maisto pilną rastą. Jemi, tikrai šiame rase, šiame Viola panašiame raste. Prikraunam iki pat viršaus. Kozi, leiskit paklausti, kiek užtrunka, kol prikraunate pilną... 274 dienas. Ojojoj, niekad nebandėt susigauti per savaitę, tai neįmanoma. Įmanoma, jeigu veiksite iš vien. Jūs puikus rinkėjai, aš turiu žinių ir patirties, o jie turi maisto. Kiek maisto? Daugybę. Krūvas maisto, iki žemės graibimo. Nežinau, kas per maistas būna sugraibius nuo žemės, bet mes tikrai jo neėsim. Na, nežinau, man rodos virukas kalba protingai. Manau, dėlėtų paklausyti. Man tik ar nuo žemės sugraibytas maistas. Ne, netinka, odega dilkčioje. A, aišku. Iškart nesakėjai. Pala, pala, kur dilkčioje? Kai kas nors netaip kaip mano dega, ima dilgčioti. Pasakysiu tau štai ką. Nuo visko, ką sakei, mano dega velniškai dilgsi. Paklausyk, bernai. Jums nereikia viso to bijoti. Bet aš bijau. Ir turiu svarę priežastį. Čia neįgimta žymė. Tai todėl, kad jie tenai be gydo, bernai. Nesvarbu. Malonu, kad užsukai. Mūsų tai nedomina. Nedomina pats skaniausias maistas pasaulyje? Ne, liaukis. Mūsų nedomina. Tiek to. Suprantu, viskas aišku. Jūs tam dar nepasirengę. Jergutėliau. Vaje tau. Kas tai? Tai, mielas draugės, stebuklingas kukurūzų miltų, nusausintų sūrių, gabaliukų, hidroksilonizolio, hidroksilo, lueno ir senojo gero vaisto natrio gliukanato mišinys. Dar kitaip padidoma traškučių. <laughs> Čionai mes čionai. Prašau dar. Delnai, jie tikrai skanus. Aš irgi noriu. Ten maistas puikus ir mes ten eisim šią naktį. Taip, sveiki, vykiai užmesti. Kaip tavo dekadarnai. Jeigu šioje šeimoje kas nors nukentės, atsakingas būsi tu. Jiems smagu. Už tai tikrai atsakingas aš. Ei, Bernai, palyginau kokštelį žolės, kurį radau savo spygliuose su šita. Pažiūrėk, čia žolė tikrai žalesnė. Bernai, hmm? ar tu tikrai buvai čia? Žinai, Meškėnas sako. Gerai, pakaks apie jį, viskas aišku. Gal jis ir moka kelis pigius triukus, bet per vandenį juk nevaikšto. Ei, visi čia tai, čia kelias. Vedantis prie maisto. Koks didžiulis? Kas tai? Visureigis. Žmonės tokiais važinėja todėl, kad praranda gyvėjimą vaikščioti. Jergutėlių koks milžiniškas. Kiek žmonių jame telpa? Paprastai vienas. Sveiki, čia Gledise Sharp, namų savininkų asociacijos prezidentė. Taip. Kas čia? Ramiai, tik nesijaudinkit. Tai tik žmogus. Žmonės mūsų bijo taip pat, kaip ir mes jų. Jeigu žmogus jūs vis dėlto pamatytų, gulkit ant žemės, apsiverskit ant pilvuko ir pulkit laižyti savo tarpkojo. Jie tai dievina. Savininkų asociacijos įstatymuose, kuriuose pasirašėte, teigiama, kad žolė turi būti 5 cm aukščio. Aš pamatavau jūsų žolė siekia 6 cm. Gal galėtume pasimti maisto ir dingti? Tikrai. Tai jie turi ar ne? Nematėjai, buvo dėžėje. Jie visada turi maisto. Mes ėdame, kad išgyventume, o jie gyvena, kad valgytų. Tuoj parodysiu, apie ką kalbu. Žmonių burna vadinama maisto skile. Žmonės vadina sofos bulvėmis. Tai prietaisas maistui pasiruošti. Tai vienas iš daugybės maisto balsų. Tai vartai, per kuriuos atkeliauja maistas. Tai viena iš maisto transportavimo priemonių. Žmonės maistą atveža, paima, siunčia. Jie maistą vairuoja ir net nešioja. Šitas maistas sušildo, šitas išlaiko maistą, šitas. O kas čia, nežinau. Na matot, ir vėl maistas. Čia altorius, prie kurio maistas garbinamas. O štai ką jie valgo, kai persivalgo. Šitai padeda atsikratyti katės. Tada jie gali valgyti dar daugiau. Maistas, maistas, maistas. Na, kaip? Manote, kad jie turi pakankamai maisto? Nieko panašaus. Žmonėms niekada, niekada. O ką jie daro su maistu, kurio nesuvalgo? Sudeda į spindinčias metalinės dėžes. Kaip tik mums. Jargutėlių. Vaišinkitės. Na gerėjam. Skanu ar ne? Pasidalinkit. Čia sauskarnės. Čia tikrai bjauriau už sugraivytą nuo žemės. Go. Tai ką manote? Argi nesakiau? Argi nebuvau teisus ir čia tik likučiai? Palaukit, kol pamatysit, kas būna dėžėse, pakuotėse ir skardinėse. Sakau jums, Hebra, likit su manimi ir mes per savaitę prikrausim tiek maisto, kad užtektų pašerti hmm? meškai. Ką? ką? Čia toks posakis. Stot, įsibrovėliai! Visi lauk! Kas yra mažulė? Ah! Ką jūs darot? Juk pats sakė, kad reikia laižyti. Ne, juk būdu, bėkit! Lauk, šalin! Visi prie tvoros! Ką tik išploviu terasą, bjaurus parazitai! Vaikai, kaip jūs sveiki, brangioji, kaip tu? Dabar suprantat, apie ką kalbėjau. Štai apie ką. Tie žmonės mūsų nenori. Mes ją išgazdinome. Ir jį pernelyg jautriai sureagavo, argi čia bėda. Oh, Mes tai vadiname bėda. Nagi, pagalvokit apie maistą. Juk dėl viso to maisto verta rizikuoti, ar ne? Dėl jo galime ir mirti. Leiskit perfrazuoti. Ne, galima mirti. Labai tiksliai pasakyta. Gal vyrukui su kuprinė mūsų miško gyvenimas ir atrodo primityvus, ką? Bet manau, kalbu visų vardu. Mes nenorime turėti nieko bendro su tuo, kas yra anapus tvoros. Oh, Liaukis. Mangana. Jūs dar neparagavot spurgų? Jeigu norite sukaupti riebalų sluoksnį, tai spurgos jums kaip tik. Tada per žiemą nešaltumėt, o prakaituotumėt. Na gerai, pagalvokit, puikiai mintis, dar pasikalbėsim. Velnės. Jau beveik buvau juos įkalbėjęs. Labas nakties, Jetera. Labanakt, Vernai. Labanakt, Ozi. Labanakt, Vernai. Labanakt, Lū. Labanakt, Vernai. Labos nakties, Penė. Labos, Vernai. Labanakt. Nepamirškit, kai atsibusim, iki žiemos bus likusios 273 dienos. Pakaks, Vernai. Labanakt. 273. Traškučiai. Šaldiklis, karutis. Raudonas karutis. Laikas baigėsi, Arčiai. Dar liko šešios dienos. Ne, ne, ne. Gerai. Keturios letenos, kailis. Aš dar gyvas. Gyvas. Ką nori pasakyti, kad šitos sausainius jam nuneščiau aš? Ne. Yes. Valio! Nagi, vaikai, pulkite ir ėskit. Pusryčiams žievė. Noriu spurgos. Noriu picos. Nenorit. Hmm. Okay. Tikras skanumėlis. Tik reikia gerokai pakramtyti. Labai soto. Ir daug lastelienos. Labai daug. Mm. Tai reikia pripažinti, atrodo visai neblogai. Ką čia veiki? Atėjau padėti rinkti ir kaupti maistą. Vakar apie savo hebrą pasakė vieną žodį iš aš raidės. Prisimeni? Šeima? Taip, šitą. Pataikė man tiesiai širdį. Kažkada ir aš ją turėjau vernai. Turėjau namus ir artimuosius, turėjau universalų valdymo pultelį, Bet vieną dieną viso to netekau. Per incidentą su žoliapjove. Nagi tik. Taip geriau, ar ne? Ak, brolau. Jurgutėliu, Vernai. Mums tikrai praverstų dar porą rankų. Žoliapjove, Vernai, žoliapjove. Tai ne jūsų bėda. Aš jau eisiu. Jau einu. Buvo malonu. Nice. Taip negalima. Buvo malonu su jumis susipažinti. Pasimatysim miške. Sėkmės. Gerai, jau gerai. Ei, uh, Arči, gali pasilikti. Ei, ždički. Oh. Ne, žinau, kad po šiais tvirtai šarvais lypi minkštas ir švelnus vidus. Neprieštarausi, jeigu vadinsiu tave dėdė Verno. Iš viso širdies prieštarausiu. Puiku, ar galiu dirbti kartu su Hermiu? Nori padėti ieškoti mano riešutuko? Labai viliojantis pasiūlymas, Hemi. Labai viliojantis, bet iš pradžių noriu parodyti tau štai ką. Patinka sausainiukas? Šitas sausainiukas šlamštas. Noriu sausainiukų. Labiau nesijaudink, žinau, kur galima gauti tokių vertingų sausainiukų, kad juos asmeniškai atneša uniformuotos pareigūnės. Doil namas geltonas. O štai ir jie, Amerikos mėgstamiausi sausainiukai. Lašinukai ant šonų, sausainiukai su mėtom, niam-niam ir skarmėlis. Žinai, viskas tavo. Pala, pala, Hamiltonai. Palauk, Čiulį, man patiko tavo užsidėgymas, bet negali jų paimti. Tu sakai, kad jie mano. Jie bus tavo, jeigu tavo savo maniakišką energiją suderinsim su mano puikiu planu. Tu su manim vaikė. Dauguma už, varom. Maniau, kad ponia Johansson alergiška šokoladui. Tikrai? Taip, jeigu suvalgo šokoladą, jos veidas gali sprogti ar panašiai. Kaip baisu. Pala, kiek dėžučių lašinukų ant šonų dar turime parduoti? Neliestų sausainėjo mano. Jami. Tas vilkas neina. Nenori, kad eitų. Dar daug ką turime nuveikti. Prašau užėjti į mano kabinetą. Paklausyk, vaikė. Turi atrodyti kaip žiaurus, nutriušęs žmogėdramų vyrė. Ar tau uh, pavyks? Atsiprašau. Klausau, um, Hemi. Uh, Aišku, bet triušiai nebūna žiaurus, jie mėly ir švelnus. Sakiau, nutriušęs, o ne triušis. Ah. Ah. A. Ką? Gerai, pirmiausia, suvelsime plaukus. Ah, Puiku. Tada truputį suvelsime kailį. Truputį sutaršysim uodegą. Liaukis. Mm-hmm. Puiku, man patinka. O dabar parodyk laukinį žvilgsnį. Na, gyvaikia. Au, au, Aš galiu išriaugėti abicelę. Žemi, susikaupk. Gerai? Gerai. Ačiū, pažiūrėkim. Pala, pala, minutėlė, ne šitas, ne tas, ne tas, ne. Aha, puiku. Žemi. Baigta. Eime, aš paskui tave. Nagi, eik, varyk. Varyk. Aš pasiūtusi nutriušusi vadarė, noriu sausainiukų. Aš pasidės iš burnos vandrim baseilės. Pasiūlygė simptomai, padėdusios akis seilės iškančios iš burnos. Seilės drimba, aš labai baisiai pasiūtusi vadarė. Pasiūtlygė už tavęs. Pataikiau. Palauk, ne, ne, ne, ne. Plaikščiok ir praeis. Kas čia dedasi ten Hemis? Padėtis kontroliuojama, grįž prie turos kontroliuojama, jį užpuolė, jis dirba. Atinau Hemi. Garnai, ne, ką darai, atsargiai. Nejudėk. Padėk, nuimki nuo manęs. Tu jau. Nejudėk. Fui. Kaip bjauru, fui, fui, kaip šlikštų. Bernai, puiku. Tu, mielas bičiuli, kovotojas iš prigimties ir tikras nuogalius. Jemi, puikiai pasirodė, mielasis. Jemi, žinai, net ir aš įsigandau. Vos netliekiau ir nepuoliau mušti tavęs su knyga. Tu sveikas? Žinoma, juk tu Jemis. Mėlynės užgės. Žinai, moterims randai patinka. Štai buvo čia. Tavo vairė buvo čia, ji mus užpuolė, ji pasiutusi. Ir dar buvo toks šlikštus nuogas varliagyvis. Roplys. Viskas gerai, mergaitės. Eikit namo, suvalgykit po sausainį, įsijunkit televizorių ir nusiraminkit. Ačiū, mama. Atleisk, Dženis, ar jos pasakė oh. pasiutusi voverė? Maniau, kad pernelyg jautriai sureagavo. O jeigu ne, jeigu čia gali prasidėti pandemija, parazitai laisvė ir nešioja užkratą, dėl tokių dalykų mūsų nekilnojamo turto vertė gali kristi? Taigi, orkitėje palikau troškinį, turiu bėgti. Gerai, rūpinkis savo troškinį, o aš jaudinsiuos dėl to, kad nuo šiol čia nebebus tylos ir ramybės. Štai taip, nesistumdykit. Užteks visiems. Štai dėžutė tau, penė. Jergutėliau, kaip skanu. Valgykit, vaikai. Šitoks skanus maistas negali būti nesveikas. Ar jaučiate tą malonų jausmą galvoje? Tai nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje. Tai žmonių energijos šaltinis. Štai kodėl jie nemiega žiemos miegu. O dar jeigu paragausi šito, darbą, kuris trunka visą vasarą, padarysim per savaitę, neskubėk. Tau mažiausiai reikia kofeino. Štai taip, važinkitės. Čia, mėlybi Пичулей. Тик врача. Как? pink flamingos grow. Diet soda flows and what you take magically regenerates on supermarket shelves. The ovens clean themselves, you don't pay. scratch my back. Oh? do can scratch my back. Zitune Kinto įmonių sąrašo. Ozzy! Ozzy! O, mama, tu partrenkėjau posumą. O, varkia. Manai, jis negyvas? O, ne. Ar galiu bakstelėti? Ne, vargšelis. Ateik pažiūrėti, negyvas oposumas. Debe, neprisimenu, kad būtumėt prašiusi leidimo susibūrimui, jeigu daugiau negu vienas žmogus nori. Timi, uh, atnešk man iš mašinos kastuvą. <gasps> Šviesa blėsta, galūnės šala, matau tunelį. O ne. Mama, ar čia tu kveti mane į šviesą? Turiu keliauti iš šviesos link. Ką jis daro? Gal mes jam sutrinkėm smegenis? Sakau, jums šį kartą nuėjot per toli. Ne, dinkimės iš čia. Palikit šitą. Šauniai pagavai, Vernai. Tu pavojingas, tu beprotis. Kokia puikia muzika, aš keliauju namo. Sudė, žiaurus pasaulį. O, rožės krūmas. Spot. O dabar gali jiem bakstelėti. Ne. Matot, štai kodėl iškviečiau parazitų naikintoją, kad jos išnaikintų anksčiau, negu jie bus sužaloti. Visi tučtiau bėkit iš ten. Teisybė, vaikai, čiupkit už rankenų. Ieškit maistą. Greičiau, greičiau, bėgam. Parazitų naikintojas. Parazitų naikintojas. O ne. Rodos, kažkas kvietė spręsti bėdą dėl gyvūnų. Sprendimas stovi prieš jūs. Dveinas La Fantomas. Kur jūs buvot? Rytoj rengiu įkurtuvį vakarėlį. Kol kas debes mašina nugalabėjo daugiau gyvūnų negu jūs. Ramiau, sesutė. Asmeniškai garantuoju, kad tame vakarėlėje neliks ne vienos gyvos būtybės. Parazitų naikintojas imasi darbo. Palikit tą šaldiklį. Ką mes čia turim? Didelfis, marsupialis, virgidinanos. Maždaug 4,5 kilogramo. Patinas. Man rodos, jis negyvas. Tikrai? Gal turite parazitų technikos universiteto la laipsnį? Jis tik nori, kad jūs manytumėte, jog jis negyvas. Gerai, bėgam, bėgam. Jis tokios būsenos, kurią mes specialistai vadiname savotišku šoku. Pažiūrėkit iš arčiau. Jis kvepuoja. Neskauda? Kas per? Žudykit jį, nužudykit! Visiems ačiū, kad atėjo. Jūs buvot puikiai publika. Velnės. Gerai. Su kuo čia susidūriau? Oposumas, diglė keulė, skunkas, voverė, meškėnas, varlegivis, roplys. Ne, roplys. Roplys. Neįtikėtina, koks jaudinantis nuotykis. Puikus pasirodymas. Bičiuliai, super. Daugiau negu super. Ozi, tu kietas. Puikus pasirodymas. Tėdė, tu pasirodė visai neblogai. Respekt Osmaniui. Tik nepamirškime mūsų puikaus vado, Ardžio. Ardži čia nai. Norime tau kai ką parodyti. Žinoma. Puiku. Kokia puikia komanda. Tu mano didvyris, bičiuliai. Einam, Ardži. Norim tau kai ką parodyti. Nagi, paskubėk. Žiūrėkit. Tavo naujieji namai. Žiūrėk, turim tau sėdinę. Čia man? Taip. <clears throat> Ar nors truputį primena tavosius namus? Visai ne lū. Štai, man negalima šitą gerti. Ačiū. Ar čia mano kuprinė? Taip, atnešėm čionai, kad tau nereikėtų miegoti tame sename medyje. Tikrai? Oho. Adži, žiūrėk, prijungiam teleką. Prisijungiau didelės raiškos skaitiklį. Rodys kokį tūkstantį kanalų. Paimk valdymo pultelį, kolio nepaėmė mano tėtis. Oho, universalus pultelis. Puiku, bičiuliai. Nuostabu. Tęsime serialą Nenaudėlis tarp mūsų. Turėtum gėdytis, mes įsileidom tave į mūsų šeimą, o tu mus apgavai. Atidaviau tau savo širdį, o tu ją sudaužiai šukęs. Pažiūrėk tiesai akis, Kevinai. Tu jau tiesi bjaurybę, todėl, kad toks ir esi. Taigi, būk vyras, pasakyk tai garsiai. Aš bjaurybė. Bjaurybė? Man rodos, jis nėra tikras gydytojas. Kaip manai, Ardži? Ardži? Wow, wow, wow, wow, wow, RJ, what are you doing, pala, pala, Ardži, ką tu darai? Tu per daug prie jų prisirišai. Nepamiršk, pasimk maistą ir pašerk mešką. Pasimk maistą ir pašerk mešką. Kur maistas, kur maistas, kur maistas? Oh. Vernai, ką tu darai? Noriu sugražinti viskas į savo vietas. Ne, nereikia. Aš iškeliausiu. Gerai, keliauk ir gražink viską teisėtiems šeimininkams. Ką? Kodėl? Todėl, kad mes supykdėm žmonės. Mes nenorime atsidurti to triušio vietoje. Todėl viską gražinsiu, kad jie mūsų nenužudytų. Vernai, tu nesupranti. Mums reikia šito maisto. Ne, nereikia. Negali visko išvežti. Galiu. Paleisk, pats paleisk. Man šito reikia. Ne. Bernai, tyliai, tyliau, judėk lėtai ir sek paskui mane. Ką? Ne. Ne, daugiau nesileisiu mulkinamas. Ne. Нежina aukatų su maniai, bet dabar dilgčiojasi mano šarvai. Šį kartą aš klausysiu savo nuojautos ir laikysiuosi tvirtai. Ne. Pažaiski! Pažaiski, pažaiski! Pažaiski, pažaiski! Oh! Пожейским. Пожейским. Пожейским. Пожейским. Пожейским. Я. Овсемян. Овсемян, не гибай. Шумар Сверный. Саугун Мейста, а что текратись уже не имеет? Numėtai maistą, seniai. Gaudyk. Valganas, žiūrėk ten maistas. Kas per? Žiūrėk žmonės. Pažaisk su jais. Atsargiai. Aš sveikas, man viskas gerai. Bernai, atsikratinė. Я Трошкучий. Блогай. Верно, юклепиотек Неграндиня. dėžės negali būti kelkraštyje iki 8 valandos. Tu nelabasis. Ne! Oh, oh, oh. Ne. Bernai, tu sveikas? Padėk man ozį. Žinoma, tuoj. Kas ten atsitiko? Kas atsitiko? Nebėra maisto. Ką? Kaip nebėra? Klauskit jo. Bernai. Viską gražinau teisėtiems šeimininkams. Ką? Mes dirbome iki pasitimo, sunkiai dirbom ir tas maistas buvo absoliučiai, na, žinai, o tu, nesvarbu, Vernai, ką savo galvojai? Mūsų rastas buvo pilnas. Pilna šlamšto. Ką nori pasakyti? Kad maistas, kurį renkame taip, kaip norime mes, netoks geras, kokį renki tu? Kaip norite jūs, kaip nori jis. Nejaugi nesuprantate, kad Ardžis jūs išnaudoja. Bernai, gėdikis, Ardžis tikrai taip nesielgtų. Turit manim pasikliauti. Nejaugi nematote, kad jam kažkas negerai. Mano uodega dilgčioja kaskart, kai prie jo prisartino. Mes turime badauti todėl, kad tavo pasturgalis vibruoja. Manim atrodyti, kad tas dilgčiojimas reiškia, kad tu pavydė. Pavydžiu? Jam? Taip. Jis renkasi ateitį, o tu tempi mus atgal. Aš tempiu jūs nuo išnykimo. Ar matai, ką pridarėjai? Jeigu jie klausys bent pusės to, ką sakai, po savaitės visi bus negyvi. Tu išnaudoji juos todėl, kad jie kvaili, naivos ir nieko nesupranta. Aš nekvailas. Gerai, ne taip pasakiau. Norėjau pasakyti, kad jūs nežinote, ką gali žmonės. Nepykit, bičiuliai. Juk žinote, kad ne tai turėjau galvoj. Nereikia. Stela. Ozi. Jemi, juk žinai, kad aš... Jemi. Aš nekvail. Meldžiu. I must give the impression that I have so disappointed to see me unravel so easily. It's only change, it's only everything I know. It's only change, and I'm only changing. Good night, Uncle RJ. Labą naktį, Derdžiu. Labanakt vaikė. Mums Jau pilnatis arčiai. Pasimatysim ryt iš ryto. jūs smagiai supjaustės. Sučiupau. Baigta? Taip. O turbo kailį nudrėję paspindėt? Tai kontrabandinė prekė, ponė. Šis pastai neteisėti visose valstijose, įskyrus Teksasą. Man nerūpi, ar jo naudojamas prieštarauja Ženevos konvencijai. Man jo reikia. Taip ir maniau. Todėl leidau savo jį instaliuoti. Galėsit atsisveikinti su parazitais. Nieko savo. Ką aš padariau? Nereikėjo imti viso to maisto. Ką? Man nedėrėjo imti to maisto. Aš tik norėjau, kad viskas vėl stotų į savo vėžes. Tik tiek. Aš tik atsargus. Toks jau esu. Aš iš prigimties nedrasos. Aš net savo šarvuose ne visur esu buvęs. O tu kietas, bebaimis ir pasiūtęs. Manau, jie teisūs. Aš pavydžiu. Vernai, patikėk. Tau nereikia pavydėti. Tu elgiesi teisingai. Darai tai, kas geriausia tavo šeimai. Aš manau, kad dabar tu esi tai, kas jiems geriausia. O kaipgi tavo odega? Mano galva sako, klausyk odegos, o odega sako, klausyk galvos. Ir viskas baigėsi tuo, kad man sustoja skrandis. Štai kodėl dabar tu turi vadovauti. Tu nesupranti, kas čia darosi, o tu supranti. Tai kokia bėda? Štai kokia bėda, Vernai. Matai? Klausau. Uh-huh. Palauk. Ar čia jūs rengėte vakarėlį? Taip, štai ten apsuginiai batai, užsimaukite. Taip, puiku. Um, uh, uh, Kas čia? Ką? Oh. A, čia sąrašas. Koks produktų, kuriuos praradai, Vernai, tikrai? Kaip matai, sąrašas ilgas. O tu organizuotas vyrukas, puiku. Žinau vieną vietelę, kur pilna maisto. Galėtume viską susirinkti per vieną naktį. Puiku, eime, kur jis? Tame name, ką? Ah! Kokia prasmė jį nešioti? Mes žemyn. Vernas nori pasakyti... Sunku tai apibendrinti ir pasakyti vienu žodžiu, bet... Atsiprašau. Eikš. Eikš, Vernai, negaliu ant tavęs pykti. Gerai, neįsiskirstykit. Štai koks planas. Spastai pastatyti čia, čia, čia, čia, čia, čia, čia, čia, čia, čia, čia ir čia. Čia, čia, čia, čia. Čia dideliai, čia, čia, Ir dar čia keliai gali būti. Tik tiek? Ne, čia krūva raudonų spindulių. Kaip tu, Vernai, atrodai pažaliavęs? Buvau praradęs sąmonę, bet pagrindinę mintį supratau. Ten pilna švieselių, spastų. Man reikėtų persirinkti šarvais. Gerai, čia mes. Ar galiu būti mašina? Aš noriu būti mašina. Aš mašina. Tu būk batas. Batas nevykeliams. Tai būk stilingų lygintuvu. Tai visai nesvarbu, bet to mašina esu aš. Tas vaikštukas visada būna mano. Planą įgyvendinsim trim paprastais etapais. Pirmas žingsnis – išjungti šviesą, antras žingsnis – patekti vidun, trečias – išeiti su kalnu maisto. Tas namas tarsi tvirtovė, sienos aukštos durys neįveikiamos. Kaip pateksim vidun? Mūsų raktas vidun, antkaklis. Tiesioginė prasme, tas antkaklis atrakina duris. Ir ką? Ir ką? Manai, Katinas ims ir atiduos į tau? Ne man, mano fatališkui moterio, o tau. Man? Jai? Tu, Stela, priversi tą katiną atiduoti tau antkaklį, pasinaudodama... Smarvę? Savo moteriškais kerais. Ar juokausi garsiai? Klausyk, meškinė, gal šitą kaukę tau užstoja vaizdą? Ar nepastebėjai, kad aš esu skunkas? Iš išorės gal, bet aš kalbu apie tavo vidų, Stela. Žvelgdamas vidun matau laputę ir mums tai reikia ją pademonstruoti. Žirklės. Žirklės? Prašom. Palaukit. Ei, atsargiai. Air freshener. Tomato juice. Cork. Anglės pištukas. Anglės pištukas? Oro gavikliai. Ir dar vienas dalykas. Oh, stop. Baigta. Ponius ir ponai, mūsų darbas baigtas. O, Dieve. Kas tave, Jergutėliau? Ji tikrai, oho, oh, oh. ką? Oh. Miau? Nuostabu. O dangauja atrodo, oi, oi, oi. Gerai, Hebra, pradedam. We're going in. O, ne. Prakeikimas. Jie tokie tikroviški. Kad tave velniai rautų plastikinių flamingų gamintojau. Gerai, Hemi. Palauk. Hemi. Gerai. Bėg, bėg, bėg, bėg. Ne, ne, ne, ne. Jemi, juk sakiau, kad tie sausainiai šlamštas. Bet man patinka sausainiuk. Kas ten darosi? Ar viskas gerai? Štai taip. Nagi, Jemi, eik paskui gražiai švisytę. Štai ji. Štai taip. Gerai, štai ji. Sek paskui ją, štai taip. Taip. Čiuk ją, pakvaišėlį. Puiku. Gerai, antras žingsnis. Maniau, kad iki antro žingsnio žūsime, taigi viskas klostusi puikiai. Nagi, gražuolė, eilė tau. Tikiuosi, tas katinas tikrai kvailas. Garsas. Ne karvė, o katė. Ji katė, uždėkite strelytę ant katės. Kas ten? Tu katytė, tu katė. Tu katė. Norėjau pasakyti, aš katė. Miau. Aha, eik šalin, neštinkis. Mano šeimininkė nešė benamių kačių. Mm, benamių kačių? Na, žinai, pats prisiprašai. Paimk antkaklį. Koks gražus antkaklis, ar galėčiau pažiūrėti? Ne, ne, neserdink. Man negalima artintis prie laukinių padarų. Šalin, tu tokia nešvari. Aš nešvari? Aš nešvari. <gasps> Oh, Prasideda. Gerai, gana. Man iki gyvo kalo paboda, kad vos metė į mane žvilgsnį, visi bėga šalin, todėl kad mano joga su nešvari. Turiu tau naujieną, mane išgražino, sušukavo ir išpūstė ne tam, kad kažkoks persėdęs kukurbės dalis manytų, jog esu jam per prasta. Man ant sėdinės makiažas, o apie kamštį tau geriau ne nežinoti. Gana, dar niekas šitaip su manimi nekalbėjo, tu drasi, man tai patinka. Tai puiku. Patikėk, drąsos man nestinga pumpotaukšlį. Komanda, judam. Tu stiprėsi. Tavo esybė viską užgožia. Ką nori to pasakyti? Tavo akis. Mano akis? Jos tiesiog švyti. Švyti? Kad mane kur? Šitoj vietoje kaip tik buvau įsijungęs. Ar visos tos mašinėlės ir batukai pateko vidun? Ko tu vardu? Mano vardas Persiškas, nes esu persų veislės katinas. Mane vadina princu Tigrijumi Mahadžu Šabazu. Koks ilgas vardas, ar galiu vadinti tave tigru? Kokia didžiulė erdvė. Liuks. Žvėrys atvyko. Nuostabu. Žiūrėkit, kiek maisto. Nu, nieko savo. Puikumėlis gerai visi į vietas. Varom, pradedam. Slystų, slystų, slystų. Jemi, įtrauk nagus ir reik pagalvėlėmis. A, gerai. Skauda. Minutėlė. Kas tai? Mano širdis daužosi, tiek girdi? Mm. Viskas gerai. Visi prie darbo. Gaudykit. Gaudyk. Oh, o vargė. Puiku, man pavyks. Spėsiu. Mano tėvas, jis buvo labai plokščias. Jis buvo toks gražus, kad vos galėjo kvepuoti. Neįtikėtina. Namie turiu daugia pakopę laipinę. Padengta gauruotų kailių. Eime, aš tau parodysiu. Ne, ne, ne, aš dar nepapasakau apie savo gyvenimą. Puiku, viskas klostosi kuo puikiausiai. Kas čia? Tai, kas rytais išverčia žmonės iš lovos. Kur jie dingo? Visi ant žemės ir nesirodykit. Greičiau, bėgam. Turim neždintis, kol ji nesugrįžo. Ne, bet raškučių niekur neįsiu. Ką? Lu, Benė, prie televizoriaus. Jetera, stebėk tą žmogų. Nenuleis akių. Ne, Jetera, palauk. Man dilgčioje, dilgčioje. Karutis jau pilnas, neaštinamės. Palauk, Vincentai. Užtruksiu vos sekundę. Vincentai, kur jis? Oh, Kas tas Vincentas? Vernas Vincentas. Tai tik meškos klaida. Uh, Kalbos klaida. Nedaryk man meškos paslaugos. Nėra jokios meškos. Šviesa blėsta, galūnė šala. Jetera. O, jetera. Ant mano laiptų negyva balta žiūrkė. Maniau, tu nebegyva. Juk mokiausi iš paties geriausio tėti. Šaunuolė. Ateikit, mėlyjeji. Turim paskubėti, nėra laiko. Kas darosi, Erdži? Nieko. Tada bėkim, turim viską, ko mums reikia, dar ne. Ką čia kalbė? Turim daugiau negu reikia. Paklausyk, man liko labai nedaug laiko. Kol turėsiu karūtį su maistu atiduoti galvažudžiui lokiui ir jeigu jo meniu nebus tų traškučių, jis suės mane. Paleisk mano uodegą, ką? Paleisk. Hey, whoa. Atleisk, man reikia bėgti. Stela, Stela, kur tu? Stela! Ah! Ak, Stela. Tu čia nekaltas, mūsų santykiai pasmerkti, todėl kad aš esu... Ah! Skunkas! Teisybė, apgilestauju, kad tau teks tai pamatyti. Ugnis! Dieve! Šitas dvokas tavęs netrikdo? Ne, šitas snukis buvo veisiamas dėl grožio. Aš nieko neužodžiu. Tu neužodi? Visi prie durų, greičiau! Linksmybės prasideda, triušiukai! Bėk mano meilę. Bėgit, laukan. Buenos dias. Ate, roplį. Jums šakės. <laughs> Fui, jūs dvokiat. Tai todėl, kad jūs leidot jiems patekti į mano namus. Oh, Ei, moteriškė, baikit rėkti. Šiais mažyliais mes atsikratysim greitai ir humaniškai. Ne, nereikia humaniškai. Nugalabykit juos kuo nežmoniškiau. Malonu buvo turėti su jumis reikalų, ponė. Ką jis mums padarys, mama? Nežinau, mažulį. Nenoriu mirti, tėti. Iš tikro, mirti nenoriu. Ramiau, brangutė. Viskas bus gerai. Tu buvai teisus dėl jo vernai. Mums dėrėjo klausyti tavęs. Atleisk. Neatsiprašinėk. Žinojau, kad juo negalima pasitikėti. Per mane pakliuvom į bėdą. Turėjau suprasti, kuo tai grėsia. Wow. Vincentai, ėjau tavęs nužudyti, bet pakeliui sustojau pasimėgauti reginiu. Turiu pripažinti, kad ten tikros grožybės. That right there is a thing of beauty. Dar niekada gyvenime nesu matęs tokio bjauraus, žiauraus ir savanaudiško elgesio. Puikus Ardžio elgesenos pavyzdys. Tau atitenka maistas, jiems tenka bausmė. Elgis taip ir toliau ir tapsi toks kaip aš. Turėsi viską, ko panorėsi. Aš tai jau turėjau. Ką? Jūs? Ką nori apgauti? Pats sakei, tu esi vieno nario šeima ir toks būsi visada. Tik šitaip tokie vyrukai kaip mudu išlieka. O jeigu keli sentimentalūs smulkiai nukenčia, kągi, apmaudu. Toks gyvenimas, patikėk manim. Tau jų nereikia. Tiesą sakant, reikia. O šiuo metu jiems labai reikia manęs really Todėl man labai reikia šito. Arči! Ir vėl nugarą. You suck! Tu apgailėtinas žiūrkės šūdį. Va, Stela, aš jūs išgelbėsiu. O tu šaldu nervai, jeigu drįsti rodyti mums savo kaulėtą snukį. Aš jūs gelbščiau. Aš tave apipurkšiu taip stipriai, kad trūks net tavo nukai. Leška! Mašina nevaldoma. Mes galim vairuoti. Čia visai kaip žaidėme auto žmogžudystės 3. Ką? Įleiskit mane, nes tas mygtukas. Prašau pasirinkti kelionės tikslą. Parvežk mus namo, prie rasto! Pasirinktas ankstesnis kelionės tikslas. Apsisukite. Supratau. Gerai, Hemi, leisk mane. Aš nieko negirdžiu, lia, lia, lia, lia. Vaikai, atsikratykit lokio. Kokius ginklus turime? Turime plaktuką. Liuks. Liuks. Ačiū, pagaliau. Įleiskit, leiskit. Ne, bjaurus margas šarlatanė. Jis nori mums padėti, įleiskit jį. Po viso to, ką jis mums padarė? Bet jis sugrįžo. Ir atsivedė mešką. Jokių barnių, kol mes vairuojam. Tučto jau liaukitės, kitaip sustabdysi mašiną, ponė. Čia jis pradėjo. Patikėkit, jis nori mums padėti. Bet Vernai, juk tu visada sakai pasitikėti savo odioga. Odioga nedylikčioje. Tai ko nesakėjai? Ačiū, ačiū. Tau šakės ačiū. Tavo bičiuliams irgi galas. Atsargiai. Artimiausioje sankryžoje pasukite į kairę papildomi taškai. Atsakei. Puikus rezultatas. Jūs pasiekėt kelionės tikslą. Paskui mane. Senoji trauma. Iš džiazo šokių. Greičiau, greičiau, judam, greičiau. Puiku, mes pasprukom. Nu, bene või kõik jah, jäämis? kaks võistlust klaunas. Atsakei! Бегает твой гей! save. Šalia tai yra verna žalia. Parodykit savo smulkučių žiūrkiukai, bjaurybės. Tupėkite miške ten, kur jums ir vieta. Norit pasilinksminti? Gerai, pasilinksminkit. Vaikai, Pone, saugokis ant žemės. Štai taip. Gardai, nuvesk visus šalin. Aš nukreipsiu jo dėmesį. Tau galvoj negerai, jis tave sudraskys. Jam reikia manęs. Pasirūpink šeima, Bernai. Tai ir ketinu padaryti. Pasirūpinsiu visais šeimos nariais. Turėtume ko nors imtis, nėra laiko. Jemis. Ei, Vincentai, buvai teisus. Tu bulvių traškučių niekada, niekada. Argentina. Não, Remy. Não, Remy. Vem. Traçãozinho, cá. mums iškesti deginantį skausmą. O ne, ne. Oh, Eik žemė, tu genijus, mano berniuk. Ačiū. Vernai, niekada netaisyk šitų šarvų. Džiaugiuosi, kad padėjo. Nusiimk juos ir atiduok. Na štai, keliaujam į Lietusius kalnus, Mauki. Juk žinote, kad tai turbokailio nudėjas. Pareigūnė, dėl dievo meilės, kaltas parazitų naikintojas, jis man jį pardavė, aš nieko neta. Jis buvo jūsų kieme, pardavimo sutartį jūsų pavardė ir parašas. Galėsit viską paaiškinti teisėjui. Ne, aš nekalta, paleiskit mane. Negalit mane suimti, aš namų savininkų asociacijos prezidentė. Čiaukit ją, jis prunka. O, ne. Oh no. Yeah. No no. Yeah. Yeah. No no. Doks penkis chemi. Pavyko, pavyko. Puikus darbas, mažulį. Mums pavyko, pavyko, valio. Stela, Stela. Ak, Stela, tai čia ir yra tas laukinis miškas. Man patinka. Eik, ždički, keliausim su mumis. Argi, noriu, kad uh, žinotum, jeigu būtum pasakęs, kad to maisto tau reikia todėl, kad nori gražinti piktai meškai, mes būtume tau jį atidavę. Tikrai? Taip. Juk šitaip elgesi šeimos nariai. Vieni kitais rūpinasi. Niekada nieko panašaus nesu patyręs. Žinau, patikėk, šeima yra vartai į gerą gyvenimą. Gaila, kad nepasakė anksčiau. Taip, netikės bendradarbiavimas. Taip pat būdinga šeimos nariams. Tai ką pasakysi? Ar nori tapti mūsų šeimos nariu? Oh, Eikš, pasižadėjau neverkti, bet tiek to. Sveikas atvykęs į mūsų šeimą. Grupinis apsikabinimas. Nieko savo pirmoji pavasario dienelė. Palauk. Tai reiškia, kad iki žiemos liko tik 267 dienos. Ką darysim? Reikia ieškoti maisto. Prašom, Jemi. Aš prinešiau pilną rastą. Jurgutėliu. Kasper. Žiūrėkit, radau savo riešutėlius. watching Idol on a Friday night in a house built safe and sound on Indian burial ground, Shaman. We drive our cars every day to and from work both ways, so we make just enough to pay to drive our cars to work each day. Hey, hey. We're rocking the suburbs just one more time. suburbs, from Daily News to Chevy Chase, we're rocking the suburbs. We numb the muscles in our face, we're rocking the suburbs. We feed the dog and mow the lawn, watching mommy bounce the checks while daddy juggles credit cards. That Čia, mėly bičiuliai, žmonių meilės ir atsidavimo objektas. Žmonės jį vadina televizoriumi. Gerai. Žmonės jaučia stiprų poreikį bendrauti su aplinkiniu pasauliu. Jie taip pat jaučia poreikį sėdėti ant savo plokščių užpakalių. Žiūrėdami televiziją, jie vienu metu patenkina abu šios poreikius. Kaip įdomu. Ateikit vaikai šeimos valandėlę prieš televizorių pasiėmė tuškančių. Pirk balsę. Pirk į, nagi, pirk į. Nerandu pultelio. Ei, spigly, palinkiniaukim. Gal kas nors matėt pultelį? Tėti, nurimk. Mielai pažiūrėčiau televiziją. Man rodo, šiandien turime sužinoti, ar kūdikis turi dievo dovaną, ar saksonas yra ateivis. Visai kaip kanas iš žvaigždžių kelionės. Genezės projektas yra įmonės rankose, tačiau kanas turėjo tobulą planą pavogti atsinaujinusios gyvybės išradimą. Kaip tiksliai pasakyta? Mačiau per TNT kanalą, rodė retrospektyvą, nežinau. Kas nori guminukų? Duok vieną. Baki, perduok mums. Paragau. Tobulas maistas. Sausainukai be riebalų. Jau geriau valgytum purvą. Ragavau ir purvą. Man nepatiko skonis kaip purvo. Ša, prasideda laida. Išvertė Jėva Gaškaitė, įgarsino Jurga Putinytė ir Aleksas Kazanavičius. Garso režisierius Vitalijus Ivanovas. Išvertė įgarsinta SDI. I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburbs, over which I never could see. I heard the people who lived on the ceiling scream and fight most scarily. Hearing that noise was my first ever feeling. That's how it's been all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily came in here for the special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons from packets of tea. I've got my giant hit discotheque album, I empty a bottle and feel a bit free. Kids in the halls and pipes in the walls make me noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm almost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer. A guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer. A guaranteed personality. supermarket. I can no longer shop happily. I came in for a special.